ռեժիմը խախտել է 40 անգամ, հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակելով ավելի քան 550 գրակոց։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հիմնականում ձեռնպահ են մնացել պատասխան գործողություններից եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Ռուսաստանը շարունակում է ամենքերպ աջակցել Ղարաբաղյան հակամարտության փոխընդունելի հանգուցալուծման որոնմանը թե ՀԱԿ-ի Մինսկի խմբի շրջանակում, թե Երևանի ու Բաքվի ուղիղ շփումների ընթացքում։ Այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մարտի 15-ին Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ Մոսկվայում կայացած համատեղ ճեպազրույցի ժամանակ։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն էլ իր հերթին նշել է, որ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպման ժամանակ հատուկ ուշադրություն է հատկացվել Ղարաբաղյան կարգավորմանը, բանակցային գործընթացի առաջ մղման համար անհրաժեշտ պայմանների ստեղծմանը։ Մարտի 12-ին Աբխազիայի հանրապետությունում տեղի ունեցած խորհրդանական ընտրություններին դիտորդական առաքելությամբ մասնակցել է նաև Արցախի պատվիրակությունը հայրենիք խմբակցության ղեկավար Արթուր Թոմասյանի գլխավորությամբ։ Պատվիրակության կազմում էր ազգային ժողովի падգամավոր Արսեն Արստամյանը, ով նշեց, որ Սուխումում Արցախյան պատվիրակությանն ընդունել է Աբխազիայի հանրապետության նախագահ Ռաուլ Խաջիմբան։ Ընտրություններն անց են կացվել Աբխազիայի ընտրական օրենսդրությանը եւ ժողովրդավարական սկզբունքներին համապատասխան խախտումներ չեն կարձանագրել։ Քվեարկությունն անցկացվել է հանգիստ, արտարոց որևէ բանի ականատես չեն եղել։ Որոշակի թերություններ իհարկե կային, բայց դրանք ըստ էության չէին կարող որևէ ազդեցություն ունենալ ընդհանուր արդյունքների վրա։ Անդրադառնալով Արցախում տեղի ունեցող նմանատիպ գործընթացների նմանությանն ու տարբերությանը, Պատգամավորն ասաց, որ Աբխազիայում падգամավորներն ընտրվում են միայն մեծամասնական ընտրակարգով։ Իհարկե, երկրում կան կուսակցություններ, բայց կուսակցաշինության ոլորտում դեռևս շատ անելիքներ կան։ Եթերևս սա է պատճառը, որ համամասնական ընտրակարգ Աբխազիայի հանրապետությունում գոյություն չունի։ Երկու ընտրատարածքում համոզիչ հաղթանակ են տարել մեր հայրենակիցներ Աշոտ Մինոսյանը եւ Լևոն Գալստյանը։ Եվս երկու ընտրատարածքում հնարավոր է հաղթեն մեր հայրենագիտները, քանի որ երկրորդ փուլ է անցկացվելու։ Իդեպ՝ ի տարբերություն Արցախի հանրապետության ընդրական օրենսգրքի, Աբխազիայում падգամավոր դառնալու համար անհրաժեշտ է որպեսզի տեխնացուներից մեկը հավաքի ձայների կեսից ավելին։ Մեկում միանշանակ է, որ հայ տեխնացու կընտրվի, որովհետև իրար հետ պայքարում են Աբխազիայի հայ համայնքի ղեկավար, Աբխազիայի հերոս Գալուս Տրապիզոնյանն ու Լևոն Դաշյանը։ Իսկ 4-րդում այլազգի տեխնացուի հետ պայքարում է մեր հայրենակից Էրիկ Ռշտունին։ Այնպես որ հնարավորություն կա այս անգամ խորհրդարանում հայերը ներկայացված լինեն 4 պատգամավորով։ Իր խոսքում Արսեն Արստամյանը նշեց, որ երկու երկրների միջև համագործակցության լայն հնարավորություններ կան։ Նրա կարծիքով նորընտիր խորհրդանի ձևավորվելուց հետո բավականին լուրջ գործնական քայլեր կարվեն միջխորհրդանական կապերի ամրապնդման գործում։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Վարչապետ Արայիկ Խարությունյանը մարտի 15-ին ընդունել է Ղարաբաղ Տելեկոմ Փակbaşնի տերական ընկերության գլխավոր տնօրեն Կարեկին Օդաբաշյանին։ Կառավարության ղեկավարը շնորհավորել է Օդաբաշյանին ծննդյան 70-ամյակի կապակցությամբ եւ շնորհակալություն հայտնել Արցախում կապի եւ հերահաղորդակցության ոլորտի զարգացման գործում ընկերության եւ մասնավորապես նրա ունեցած անձնական ավանդի համար։ Արայիկ Խարությունյանն ընդգծել է, որ ոլորտի զարգացումը շարունակական գործընթաց է եւ շատ կարեւոր է այդ ուղղությամբ Ղարաբաղ տելեկոմի հետևողական աշխատանքը ապահովելով ժամանակակից ու երաշխավորված կապ։ Գործադիր իշխանության ղեկավարը Կարեգին Օդաբաշյանին է հանձնել Անանյա Շիրակացի մեդալ, որով նա ապարգևատրվել է նախագահ Բակո Սահակյանի կողմից հանրապետության տնտեսության մեջ ունեցած կարևոր ավանդի համար։ Շնորհակալություն հայտնելով պետական բարձր պարգևի համար Ղարաբաղ Տելեկոմ Փակ բաժնետիրական ընկերության գլխավոր տնօրենը նշել է, որ այն նաև իր ընկերության աշխատակիցների գործնեայության արդյունքն է։ Հունաստան կատարած աշխատանքային այցի շրջանակներում Արցախի արտգործնախարար Կարեն Միրզոյանը հանդիպել է Հունաստանի խորհրդանում ներկայացված մի շարք քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների հետ։ ԼՂ արտաքին գերատեսչության ղեկավարը հույն խորհրդանականներին է ներկայացրել Արցախում եւ նրա շուրջ իրավիճակը, անդրադարձել Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացի ներկայիս փուլին եւ բանակցային գործընթացի վերսկսման նպատակով Արցախի իշխանությունների կողմից նախաձեռնվող քայլերին։ Անդրադառնալով Արցախում pedakanashinutyan գործընթացում ձեռքբերումներին եւ վերջին զարգացումներին, Կարեն Միրզոյանն ընդգծել է հանրապետության ժողովրդի եւ իշխանությունների հավատարմությունն անկախ pedakanության ամրապնմանը, որը հիմնված է դեմոկրատական արժեքների եւ սկզբունքների վրա։ Հադրութի շրջանում ավարտվել են համայնքների ղեկավարների տարեկան հաշվետվությունները։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Ղեկավարները իրենց աշխատություններում անդրադարձել են համայնքային բյուջեի եկամուտների եզրակացերի կատարողականին, համայնքի աշխատակազմի գործնեությանը, բնակչության սոցիալական մի շարք հարցերին, խոսվել է յուղերում արկա դպրոցների, բուժական մանկաբարձական կետերի, մշակութային օջախների կողմից կատարող աշխատանքների մասին կարևորել է գյուղատնտեսության դերը համայնքերի զարգացման գործում, աշխատություններում հիմնականում խոսվել է գյուղատնտեսության եւ անասնապահության առնչվող հարցերի։ Ներկայացվել են Բերքահավաքի եւ Աշնանցանի ուղղությամբ կատարված աշխատանքների ամբողջ բնութագիրը։ Խոսել է նաեւ առաջիկա գառնանացանի բազմամյա կերակուրների ցանցերի մասին։ Համայնքերի ղեկավարներին հաշվետվություններին մասնակցած բնակության կողմից արվեցին մի շարք առաջարկություններ, որոնք հիմնականում վերաբերում են բնակարաշինարարությանը եւ բնակարանների վերանորոգմանը, ջրամատակարարմանը մշակույթի օջախների վերանորոգմանը, գյուղամիջյան եւ գյուղ եկող փողոցների ու ճանապարհների վերանորոգմանը, համայնքային կենտրոնների շինարարությանը, դպրոցական շենքերի վերանորոգման եւ այլ լուծում պահանջող խնդիրներին։ Մի շարք առաջարկություններ են արվել համայնքներում գյուղատնտեսության եւ անասնապահության զարգացման ուղղությամբ։ Հաշտություններում առաջ քաշված բոլոր առաջարկությունները ներկայացել են հադրուտ շրջանի վարչակազմի աշխատակարգ։ Այն կհաստատի վարչակազմի ղեկավարի որոշմամբ եւ ըստ ոլորտների եւ բնակավարների լուծում կստանան։ Դուք լսում եք լուրեր։ Արցախի տարբեր գյուղերում մշակութային փառատոների ավանդույթը ձևավորվել է վերջին տարիներին։ Բելալալայանի ռեպորտաժը։ Մի կողմից մշակութային փառատոները նպաստում են ազգային ավանդույթների պահպանմանն ու դրանց քարոշչությանը, մյուս կողմից այդ միջոցառումները յուրովի ազդում են գյուղի զարգացմանն ու որոշակի խնդիրների լուծմանը։ Եթե հիշում եք, անցած տարի Շուշայի շրջանի հինշենում կազմակերպվել էր խնոցու փառատոն։ Սակայն ցուցահանդես վաճառքի ներկայացված էր ոչ միայն խնոցու կարակ, այլ գյուղական մթերքների մի ամբողջ տեսականի, ինչպես նաև ազգային կերակրատեսակներ, խաղցրավենիք ու գյուղի պարարտողի արևահան բանջարեղեն, ինչը կար ժամանակում իրացվեց մայրաքաղաքից ու տարբեր շրջաններից փառատոնի այցելուների կողմից եւ կուզենայինք վեր այդ ծրագիրը նորից շարունակական բնույթ կրի եւ ինչու՞ չէ այդ նույն ծրագրից եւ համայնքն օգտվել եւ մեր շրջանն օգտվել Համայնքի ղեկավար Սամվել Սարգսյանը գյուղի ապագայի հանդեպ վստահությամբ է դրամադրված։ Դժվարությունները, որ իր հետ վերել էր հետ պատերազմյան շրջանը, մասնակիորեն հաղթահարված են։ Գալով նորից գյուղում կազմակերպված խնոցի փառատոնին ընդգծում է արդյունքում լուծված կարևոր հարցերը ճանապարհները վերակառուցվալա, վերանորոգվալա, ջրահեռացումն ընտրվալա, Գյուղի հանդեպ ուշադրությունը միայն փառատոնով չի սահմանափակվել։ 2016-ին ամենամյա երիտ ֆորումը նույնպես կազմակերպեցին Շենում, որը կրկին նոր աշխորժություններ հաղորդել գյուղի կյանքին։ Իդեպ երիտ ֆորումը եւս յուրովի նպաստեց գյուղի որոշ հարցերի լուծմանը շրջանի ղեկավարության հետ, մշակույթի նախարարության հետ կազմակերպալ ընկերից ֆորում երիտասարդական տարբեր շրջաններից երիտասարդներին կընդունալ հավիրան մեր գյուղ, մեր գյուղի առօրյային, մեր գյուղի խնդիրներին ցանոթացալն, հանդես ենք եկալ եւ իրալուծումին ել ենք հասալ այդ հարցերի շուրջ, ինչ որ հարցեր ենք բարձրացրալ, գյուղատեսական մշակաբույսերի, այդ անտառներից մաքրման, թփակալումներից մաքրման, այդ ծրագրից ել ենք օգտվել 15 հեկտարի վրա կատարալ ենք ցանկատարածություն, ցանալ ենք կորունգանի սերմացու, պետությունը տրամադրել է օժանդակ սերմացուն, գումարը, դիզվարելիքը, այդ ծրագիրը համարում այդ երիտ ֆորումի արդյունք ասել, որ գյուղացու հոգսը կամ գործը մշակութային միջոցառումներով կդեթևան անճիշտ չէր լինի, սակայն վստահաբար կարող ենք ասել, որ նման միջոցառումները նպաստում են հին գյուղերը կենսունակ պահելուն, գյուղի վաղվա օրվա հանդեպ գյուղացու վստահությունը մեծացնելուն։ Մնում է հետևողական լինել այս քաղաքականության մեջ եւ ուշադրությունից դուրս չթողել հին գյուղերից եւ ոչ մեկը, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի իր ավանդույթը, մշակույթը, գոլորիտը, պահպանման ու քարոզման արժանի։ Բելլալալայան այսօր։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Երեք Ստեփանակերտի պատկերասրահում տեղի ունեցել նկարչուհի Թամարա Մարդանյանի անհատական ցուցահանդեսը։ Ներկային Արցախի մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե Աղաբալյանը արվեստասեր հասարակության ներկայացուցիչներ հյուրեր, պատմում է Վարսիկ Հարությունյանը։ Նախնիների պաշտամունքի ավանդույթ, այսպես է վերնագրել Թամարա Մարդանյանը իր ցուցահանդեսը։ Հանրահայտ մարդկանց դիմանկարներ, առանձնապես արցախցիների հին լուսանկարներ, ինչ նպատակ է հետապնդում այս ցուցահանդեսը։ Նկարչուհու խոսքով նրան միշտ էլ հուզել են հարազատ լեռնաշխարհում ապրող արցախցիների կերպարները։ Я посвятила моему папе Марданяну Георгию Осиповичу. Այս ցուցահանդեսը ես նվիրել եմ հայրիկիս Գյորգի Մարդանյանին։ Գիտեք, ինձ միշտ էլ հետաքրքրել է արմատների թեման։ Հենց արմատներով է ճանաչում ինքդ քեզ, հայրենիքդ։ Մենք կարող ենք հարատև լինել միայն ու միայն մեր արմատների, մեր ավանդույթների շնորհիվ։ Գեղանկարիչ Յուրի Հովանեսյանի խոսքով նմանատիպ ցուցահանդեսներ պետք է հաճախակի կազմակերպել, քանզի Արցախցու յուրօրինակ կերպարները շատ են։ Այսօրվա սերունդը պետք է կարողանա օրինակ վերցնի մեր անցյալից, դասեր քաղի եւ նույնքան հարգալից լինի, падգամում է Թամարա Մարդանյանը։ Ես վստահ կարող եմ ասել, կայացել է իմ անհատական ցուցահանդեսը։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Այսօր աշխարհի մի շարք երկրներում, այդ թվում Արցախում, տեղի է ունենում կենգուրու տրամաբանական խաղմրցույթը։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Կենգուրու տրամաբանական խաղմրցույթը կազմակերպվում է մարտ ամսվա 3-րդ հինգշաբթի օրը Կենգուրու առանց սահմանների կազմակերպության կողմից։ Այն սկիզբ է առել Ավստրալիայում, այնուհետև տարածվել եվրոպական երկրներում։ Արցախն այդ ծրագրին միացել է 6 տարի առաջ։ Կրթության, գիտության և սպորտի նախարար Միքայել Համբարձումյանի խոսքով մասնակիցների թիվը տարեց տարի աճում է։ Մասնակցությունը միշտ եղել է նորմալ 2000-ի սահմաններում, իսկ այս տարի արդեն այդ սահմանը հատել արդեն 2150 Մասնակիցների թվի աճը պայմանավորված է նրանով, որ այս տարի նոր դպրոցներ են միացել ծրագրին, ընդհանուր առմամբ կազմելով 84 դպրոց։ Խաղմրցույթի նպատակը փոխնախարարի հաղորդմամբ հետևյալն է գիտեք որ տրամաբանությունը բոլոր առարկաների հիմքն է եւ պարզապես այդ տրամաբանությունը որպես հիմք դնելն է բոլոր առարկաների ընդհանրապես բոլոր process-ների հիմքում դնելն է երեխաների մոտ տրամաբանության զարգացումն է նպատակը ու այդ տրամաբանության հիմքի վրա էլ մնացած առարկաների ուսումնասիրությունը Մրցույթի բոլոր մասնակիցները կպարգևատրվեն հուշանվերով ու գովասանագրով։ Հաղթողները բաժանվում են 3 խմբի՝ ներդպրոցական, 3-ից 4-րդ դասարանների եւ 5-ից 12-րդ դասարանների համար։ Եթե ներդպրոցական մակարդակում հաղթելու համար սահմանված չէ որոշակի շեմ եւ հաղթող է ճանաչվում ամենաբարձր միավոր ներվաստակած մասնակիցը, ապա մյուս երկու դեպքում այդ շեմը հստակ է լրիվ հաղթող է ճանաչում երրորդ չորրորդ դասարանցիների համար 91-ից 96 միավոր հավաքողը, իսկ 5-ից 12-րդ դասարանցիների համար 115-120 միավոր հավաքող։ Բայց կա նաև լավագույն արդյունք, լավագույն արդյունքն էլ երրորդ չորրորդ դասարանցիների համար 64-90 միավորն է, իսկ 5-ից 12-րդ դասարանցիների համար 80-ից 114 միավոր։ Մրցանակային միավորներ հավաքած դպրոցականներին սպասում են նվերներ ու գովասանագրեր, իսկ հաղթողը կամ կմասնակցի կենգուրու առանց սահմանների ընկերության միության կողմից եվրոպական երկրներից մեկում կազմակերպող ճամբարին կամ էլ կստանա այդ ուղևորությանը համարժեք պարգև, սակայն Միքայել Համբարձումյանի խոսքով մինչ օրս մենք հաղթողներ չենք ունեցել։ Յուլիա Վանյան այսօր Մարզասերների համար Ապրիլի 11-ին Ռիգայում կմեկնարկի շախմատի Եվրոպայի կանանց անհատական առաջնությունը։ Մրցաշարում Հայաստանը կներկայացնի հավաքականի 4 շախմատիստ։ Եվրոպայի առաջնության արդյունքներով 14 լավագույն շախմատիստներ կստանան կանանց աշխարհի առաջնության ուղեգրեր։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղ հանրապետության տարածքում սպասվում է անպամած եղանակ, ժամանակ առ ժամանակ անձրև։ Վարկյանում 3-ից 8, հետագա ուժգնությամբ մինչև 15-ից 20 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 1-ից 4, ցերեկը 8-ից 13 աստիճան տաքություն։